Book 2 87 87 87อดีตการของกริยาช่วย Czasowniki modalne w czasie przeszłym 1 Czasowniki modalne w czasie przeszłym 1 เราต้องรดน้ำดอกไม้ Musieliśmy, musiałyśmy podlać kwiaty. Musieliśmy, musiałyśmy podlać kwiaty. เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Musieliśmy, musiałyśmy posprzątać mieszkanie. Musieliśmy, musiałyśmy posprzątać mieszkanie. เราต้องล้างจาน Musieliśmy, musiałyśmy pozmywać naczynia. Musieliśmy, musiałyśmy pozmywać naczynia. คุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่า Musieliście, musiałyście zapłacić ten rachunek? Musieliście, musiałyście zapłacić ten rachunek? คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่า Musieliście, musiałyście zapłacić za wstęp? Musieliście, musiałyście zapłacić za wstęp? คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่า Musieliście, musiałyście zapłacić karę? Musieliście, musiałyście zapłacić karę? ใครต้องการลาจากกัน kto musiał się pożegnać? Kto musiał się pożegnać? ใครต้องการกลับบ้านก่อน Kto musiał wcześniej wrócić do domu? Kto musiał wcześniej wrócić do domu? ใครต้องนั่งรถไฟ Kto musiał jechać pociągiem? Kto musiał jechać pociągiem? Nie chcieliśmy, chciałyśmy zostać długo. Nie chcieliśmy, chciałyśmy zostać długo. เราไม่อยากดื่มอะไร Nie chcieliśmy, chciałyśmy nic pić. Nie chcieliśmy, chciałyśmy nic pić. เราไม่อยากรบกวนคุณ nie chcieliśmy, chciałyśmy przeszkadzać. Nie chcieliśmy, chciałyśmy przeszkadzać. ตอนนั้นดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ Chciałem, chciałam właśnie zadzwonić. Chciałem, chciałam właśnie zadzwonić. ดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่ Chciałem, Chciałam zamówić taksówkę. Chciałem, chciałam zamówić taksówkę. ที่จริงดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน Chciałem, chciałam jechać do domu. Chciałem, chciałam jechać do domu. ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณ Myślałem, Myślałam, że chciałeś zadzwonić do swojej żony. Myślałem, myślałam, że chciałeś zadzwonić do swojej żony. ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูล. Myślałem, myślałam, że chciałeś, chciałaś zadzwonić do informacji. Myślałem, myślałam, że chciałeś, chciałaś zadzwonić do informacji. Myślałem, myślałam, że chciałeś, chciałaś zamówić pizzę. Myślałem, myślałam, że chciałeś, chciałaś zamówić pizzę.